Psalm 126 CANTICUM GRADUM SALAMONIS NISI DOMINUS EDIFICAVERIT DOMUM, IN VANUM LABORAVERUNT QUI EDIFICANT EAM. NISI DOMINUS CUSTODIERIT CIVITATEM, FRUSTRA VIGILAT QUI CUSTODITEAM. VANUM ES VOBIS ANTE LUCIAM sorcere, sorgite posquam sederitis qui manducatis panum doloris, cum dederit delectis sui somnum, ece ereditas domini fidii, merces fructus venturis. Sicur sagite in manu potentis, ita fidii excusorum, beatus via qui emplevit desiderium suum ex ipsis, non confundetur cum loqueto inimicis suis in porta.